أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتفرد في صفاته بالجلال والإكرام الذي أوجب علينا الإيمان والعمل بالحديث والقرآن ووعدنا في كتابه العزيز برفع أهل العلم والإيمان وثبت أنه يمن على المؤمنين خاصة بالتوفيق والغفران والحمد لله الذي أذل جميع أهل الشرك والطغيان وقضى أمره عليهم عامة بالخيبة والخسران أحمده سبحانه وأشكره على جزيل الإنعام وأسأله التوفيق لمعرفة الحلال والحرام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان وأعزنا من شر نفوسنا والشيطان ووفقنا لطاعتك وجنبنا الإسيان واغفر لنا ولوالدينا والولدان أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته musulunci addini ne wanda yake kama da mimbari na masallaci yanda kuke ganin mimbari da ke cikin masallaci hakanan tsarin addinin musulunci yake yana da matakalu guda uku manya-manya ko masu wuyan hawa waɗannan matakalu guda uku na mimbarin musulunci manya ne sai dai kuma suna da wahalan hawa waɗannan matakalu guda uku jama'a su ne mizani na auna addini a gurin allah maɗaukaki don haka nan wanda ya iya hawan mimbarin nan na addinin musulunci shi ne wanda yake da addini gurin Allah wanda bai haushi ba kuma ba shi da addini ashe kenan wajibi ne kowane ɗaya daga cikin mu ya san su don ya gane matsayin addininsa a gurin Allah maɗaukaki Allahumma ihfazna bil islami qa'imina wa bil islami qa'idina wa bil islami raqidina wala tushmit bina a'da'an wala hasidina jama'a wannan maganar da na yi cewa musulunci yana da tsari irin na mimbari yana da matakalu guda uku magana ce wadda ta samu ayar ƙur'ani kuma ta samu hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai kamar mutum goma suka ruwaito ta wato akwai sayyiduna Umar da sayyiduna Usman akwai nana Aisha akwai Abdullahi bin Abbas akwai Abdullahi dan Mas'ud akwai Abu Darda'i akwai Abu Sa'id al-Khudri akwai mu'azu dan jabal akwai usamatu bin zaidi akwai aufu bin malik baki ɗayansu sun ruwaito wannan magana daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa musulunci yana da matakalu guda uku manya-manya masu wuyan hawa mutumin da ya hau matakalar farko shine musulmi wanda ayyukansa na sharri sun fi yawa akan ayyukansa na alheri Allah ka tsare mu wanda ya hau matakala ta biyu shine musulmi wanda ayyukansa na alheri suka zama daidai da ayyukansa na sharri wanda ya hau matakala na uku shine musulmi wanda ayyukansa na alheri sun rinjayi ayyukansa na sharri ya Allah ka sa mu cikin su tambayar da zamu yi ta farko ita ce menene abin da yake bambanta mana waɗannan musulmai guda uku amsa guda ce abin da yake bambanta waɗannan musulmai guda uku shine aiki da littafin qur'ani Allah da kansa Allah ramma ya bamu labarin nan a cikin suratul Fatir yace da mu summa awrasnal alkitaba alladhi nastafayna Bismillahir Rahmanir Rahim summa awrasnal alkitaba alladhi nastafayna min ibadina zalimun li nafsihi wa minhum مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ذلك هو الفضل الكبير الله مدوكتي يتشي ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من إبادنا sannan wannan littafin ƙur'ani mun bar gadonsa ga wasu mutane da muka zaɓe su cikin bayanmu in ji Allah maɗaukaki wannan littafin ƙur'ani mun bar gadonsa ga wasu bayi da muka zaɓa tambayar mu ta biyu ita ce su waye waɗannan da Allah maɗaukaki ya zaɓa daga cikin bayinsa malamai suka ce su ne al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam al'ummar annabi muhammad su ne Allah ya zaɓa akan duk wata al'umma ta wani annabi Allah ya zaɓi al'ummar annabi Muhammad daga cikin bayansa ya fifita su a kan al'umar kowane annabi tun daga kan annabi Nuhu har zuwa kan annabi Isa alaihi musallatu wassalam. Kai wajibi ne mu yi godiya ga Allah maɗaukaki. Allahumma ja'alna shakirina li ni'matika musnina biha qabilina laha wa atimmaha alaina innaka furin shakurun ya Allah mun gode da ka samu cikin al'umar annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambaya ta uku Allah maɗaukaki da ya kawo wannan ayan shin yaya ya kasa al'ummar annabi Muhammad din nan Allah ya ce to na farko faminhum zalimun li nafsihi al'umman annabi Muhammad cikin su dai akwai wanda ya cuci kansa shine wanda ya hau matakala ta farko me yasa Allah ya ce ya cuci kansa amsa guda ce domin wannan mutum ya ki aiki da karantar wanda ke cikin Qur'ani saboda haka nan ayyukansa na sharri suka fi yawa akan ayyukansa na alheri Allah ka tsare mu sai Allah ya ci gaba da cewa wa minhum muqtasidun daga cikin al'ummar annabi Muhammad akwai matsakaici shine wanda ya hau matakala ta biyu ta mimbarin addinin musulunci wannan mutumi shine wanda ayyukansa na alheri suka zama daidai da ayyukansa na sharri to sai Allah ya ce wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah daga cikin al'ummar annabi Muhammad akwai wanda ya tsere da wajen ta wajen ayyuka na alheri amma kuma ba ikonsa bane ikon Allah ne saboda haka Allah ya ce bi iznillahi da yardan Allah wannan shine wanda ya hau matakala ta uku matakala ta ƙarshe shi yasa Allah ya ce zalika huwal fadlul kabir wannan shine falala mafi girma dalili domin babu mutumin da yake fin wannan mutum addini mutumin da ya hau matakala ta ƙarshe wanda ya tsere wato ta wajen ayyukan alheri aka samu ayyukansa na alheri sun fi yawa akan ayyukansa na sharri idan muka koma suratul waqi'a wai da Allah ya gaya mana su waɗannan da suka hau matakala ta ƙarshe ɗin ya ce mana wa sabiquna sabiquna ya ce waɗannan da ayyukansu na alheri ya tsere ya ce kai suwaye waɗannan gaya mana ulaika almuqarrabun waɗannan su ne suke kusa da Allah maɗaukaki Allah ka samu cikinsu a ranar tashin kiyama suna shiga gidajen aljanna mai cike da ni'ima Allah ka samu na cikinsu jama'a da yawa daga cikin waɗannan da suke kusa da Allah sun wuce suna cikin mutanen farko kaɗan ne ƙwarai suke cikin mutanen ƙarshe to ya Allah ka samu cikin waɗannan 'yan kaɗan ɗin ma idan ka duba littafin imamul bukhari hadisi na hamsin da hadisi na dubu hudu da dari bakwai da saba'in da bakwai da kuma littafin muslim hadisi na takwas kai yana ma cikin arba'unan nawawiyya hadisi na biyu sayyiduna umar allah ya ƙara masa yarda ya kawo mana labarin fassarar da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ma wannan aya wannan aya ta cikin suratu fatir wadda allah madaukaki ya kasa al'umar annabi muhammad kashi uku yace wata rana manzon Allah ya tashi cikin sahabbai yana hudu ba sai yace musu saluni ku tambaye ni ku yi min tambaya game da al'amari na addini sayyidina Umar yace babu wanda yayi wa manzon Allah wannan tambayar da ya nema bayan manzon Allah ya gama hudu ba sai ya nemi guri ya zauna zamansa ke da wuya sai ga wani mutum ya bullo masa habbai yana tafiya akan sawunsa wannan mutumin bai zo akan raƙumi ba bai zo akan doki ba bai zo akan jaki ba ya taho yana tafiya akan sawayen shi sayyidina umar ya ce wannan mutumin shadidu sawadi sha'ari wal yana da tsananin bakin sumar kayi da na gemu ahsanun nasi wajhan ba mu taba ganin mutumin da ya fi shi kyawun fuska ba atyabun nasi rihan kuma ba mu taba ganin mutumin da ya fi shi kamshin turare ba sayyidina umar ya ce laisa min baladi gashi dai ba ɗan garin madina bane la ya ya'rifuhu na ahadin amma kuma cikin mukabba wanda ya san shi laisa alaihi atharu safari babu kuma alamar tafiya a jikinsa ka san mutum in bako ne da ka ganshi sai ka gane a lokacin da wannan mutumin ya iso majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wasu abubuwan mamaki guda bakwai in ji sayyidina Umar na ɗaya bai zauna a bayan jama'a ba ka san in ka taho taro ka ga mutane suna zazzaune kai ba shiga cikin jama'an za ka yi ba a baya za ka zauna abinda sunna ta karantar da mu kenan akwai hadisin ma da yake bayyana cewa annabi ya ce Allah yana la'antar mutumin da ke zuwa tsakiyar jama'a ya zauna zama a gefen taro shi ya fi alheri akan ka kutso ka shiga cikin jama'a to shi wannan mutumi bai zauna a bayan jama'a ba sai ya rika tsallake wuyan mutane sai da ya iso gaban annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci na baral qaumu ba'dhum ba'dha mutanen da suke zaune wannan sai ya dubi wannan wannan yana duban wannan suna raɗa ma juna suna cewa ma na arifu haza wannan mutum fa ba mu san shi ba kare ya cutar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to amma ka san sahabbai ba sa karambani ba sa kiriniya ba su da gigiwa don haka ba su da iko su aikata wani abu muddin annabi na zaune sai sai sun nemi izinin sa to tunda manzon Allah bai ce ayi waje da wannan mutumin ba ba za su yi waje da shi ba abun mamaki na biyu da ya faru wannan mutumin bai yi sallama ba illa min tsarafil bisati sai da ya kawo bakin shimfiɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci sannan ya yi sallama abu na uku na ban mamaki da ya faru sallamar da ya yi wa jama'a ba irin sallamar da ake yi bane ya yi ta ne ga annabi shi kaɗai ya ce assalamu alaika ya muhammad amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai muhammad sai annabi ya ce wa alaika salamu kai ma amincin Allah ya tabbata gare ka sai ya ce adunu ya muhammad ka yadda matso kusa da kai sai annabi ya ce udunu ka iya matsowa to abu na hudu na ban mamaki da ya auku game da wannan mutumin shine ya zauna a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zauna a gaban annabi abu na biyar da ya faru shine asnada rukubataihi ila rukubataihi ya hada gwiwoyinsa da na manzon Allah abu na shida wa ba kaffaihi ala zai ya dora tafukan hannayensa akan cinyoyin annabi abu na bakwai da ya faru na ban mamaki shine in ya yi wa manzon Allah tambaya annabi ya ba shi amsa sai ya ce sadaqta ka faɗi gaskiya bil haƙiƙa sahabbai sun yi mamakin wannan mutumi sayyidina umar ya ce abubuwa guda hudu ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ɗaya ya tambaye shi fassaran kalmar al-islam na biyu ya tambaye shi fassaran kalmar al-iman na uku ya tambaye shi fassaran kalmar al-ihsan na hudu ya tambaye shi alamomin tashin kiyama gamawansa ke da wuya wannan mutumi sai ya miƙe sahabbai suna gani ya ba da baya har ya ɓace bayan ya tafi ya ɓace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alayya bir rajuli maza ku kira min wannan mutumin sayyidina Umar ya ce fatalabnahu kulla matsalabin mun nemi wannan mutumin duk inda ya kamata a neme shi falam naqdir alaihi amma ba mu iya samun shi ba kasa yayi sama da yayi wannan kuma sai Allah bayan sun dawo sai manzon Allah ya tambaye su ya yace atadruna man hadha shin kun san wannan mutumin kuwa suka ce ba mu sani ba ya rasulullah annabi yace haza jibrilu atakum li yuallimakum dinakum wannan mala'ika jibrilu ne ya taho saboda ya karantar da ku addini ku ku zo anhu ku karbi abubuwan da ya faɗa din nan fa wallazi nafsi biyadihi na rantse muku da wanda rayuwa ta ke hannunsa ma shabbaha alayya munzu atani qabla marrati hazihi bai taba rikida ya zo mun a dan adam ba sai a wannan lokaci wa ma araftuhu hatta walla don haka ban gane shi ba sai da ya bada baya malamai suka ce mala'ika jibrilu ya yi waɗannan abubuwan mamaki guda bakwai saboda ya gwada haƙurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne kaga dai na farko da ya taho bai zauna bayan sahu ba bai zauna a bayan jama'a ba sai da ya kutsa ya shiga cikin su na biyu bai yi sallama ba sai da ya iso shimfiɗar manzon Allah na uku sallamar da yayi ga manzon Allah kaɗai ya yi na hudu ya zauna a gaban manzon Allah na biyar ya haɗa gwiwoyinsa da na annabi na shida ya ɗora tafukan hannayensa akan kan cinyoyinsa na bakwai in ya tambayi annabi ya ba shi amsa sai ya ce ka faɗi gaskiya ka taba ganin mutumin da ya taho yana tambayar malami in malamin ya ba shi amsa sai ya ce ka faɗi gaskiya anya ko dama jahilin ne wannan abin ya ba wa sahabbai mamaki to abin da ya sa mala'ika jibril ya yi waɗannan abubuwa guda bakwai saboda ya gwada haƙurin manzon Allah ne a suratu buha Allah ya kwaɓe shi ya wa amma sa'ila wa amma sa'ila fala tanhar Allah ce da shi in dai mutum tambaya ya zo da shi to a kul kai masa tsawa Allahu akbar saboda haka manzon Allah shine malamin da yafi kowa kyawun hali sai dai mu koyi da halin manzon Allah sallallahu alaihi sallam. Allah ya samu dace jama'a ku lura mala'ika baya saukowa sai da dalili bare ma har ya taho a siffan dan adam ku duba labarin da Abdullahi bin Abbas ya bayar wanda yake cikin littafin Imam Bukhari hadisi na 4731 da kuma wasu littafai na hadisi an taɓa samun wani lokaci wanda mala'ika jibril ya ɗauki kwana arba'in bai sauko ga manzon Allah ba har sai da manzon Allah ya shiga damuwa sai da aka yi kwanaki arba'in bai zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba don haka manzon Allah ya damu mala'ika yana tahowa daga gunwaye daga gurin Allah zuwa mala'ika jibrilu ga manzon Allah rahama ce don haka na manzon Allah yana jin daɗi ya riƙa ganin mala'ika jibrilu yana zuwa gunsa ana nan ana nan wata rana sai ga mala'ika jibrilu ya zo a lokacin da ya iso sai ya ce ya jibrilu ya kai mala'ika jibrilu ma nazalta hatta ishtaktu ilaika ka ki ka sauko har sai da nayi wato har sai da na kosa nayi kwadayi in ganka ma yamna'uka an tazurana aksara mimma tazuruna mai ya hana ka rika ziyartar mu fiye da yawan lokacin da kake ziyartar mu yanzu ina so in rika ganin ka ko da yaushe in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mala'ika jibrilu sai mala'ika ya ce da shi ana kuntu ashwaqu ilayka wallahi na fi ka sha'awan in rika ziyartan ka ya kai muhammad walakin ni ma'murun sai dai kuma ni bana aiki da umarnin kaina ina daukan umarni nan take suna wannan magana sai Allah ya yi wahayi ga mala'ika Jibrilu aya ta 64 ta suratu Maryam yace ka gaya wa annabi Muhammad wa ma na illa bi amri rabbik wa ma na tanazzalu illa bi amri rabbik له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا nan take sai Allah ya saukar da wannan aya ga mala'ika Jibril ya ce ka isar da wannan wannan sako ga Annabi Muhammad ka gaya masa wa ma natanzalu ai mu mala'iku ba ma sauka illa bi amri rabbika sai da umarnin ubangijinka lahu ma baina aidina abinda da yake gaban mu na al'amarin lahira na Allah ne wa ma khalfana abin da yake bayan mu na al'amari na duniya na Allah ne wa ma baina zalika abin da yake tsakanin duniyar da lahira ma na Allah ne wa ma kana rabbuka nasiya ubangijinka ya kai Muhammad bai kasance mai mantuwa ba in ka gaba in ka gaba mu zo ba Allah ne wato lokacin zuwan ne bai yi ba in lokacin zuwan yayi Allah zai turo mu a shekul islam ibn taimiyya malami mai rasuwa shekara 691 da suka wuce Allah ya kara masa rahama ka duba littafinsa al'iman shafi na 305 ko kuma al'amur bil ma'arufi shafi na 66 ya ce waɗannan tambayoyi da mala'ika jibrilu yayi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma waɗannan amsoshi da annabi muhammad ya bashi akwai wata hikima a ciki mala'ika jibril ya yi tambayoyi ga manzon allah kuma annabi ya bashi amsa to waɗannan tambayoyin akwai hikima cikinsu kuma akwai hikima cikin amsar da manzon Allah ya bayar haka nan kurum Allah ba zai turo mala'ika jibrilu ya taho a sifar mutum ya yi wa manzon Allah tambaya ba shekul islam ibn taimiyya ya ce wannan hikimar ita ce ja'ala dina wa ahlahu salasa tabaqatin wato Allah ya saka addinin musulunci da ma'abota musulunci hawa uku ne in ji shekul islam ibn taimiyya awwaluha matakalan farko ita ce al-islam shi yasa mala'ika jibril yayi wa annabi tambaya menene musulunci matakalan farko kenan yace wa awsatuha matakala ta tsakiya ita ita ce al-iman ita ce kalma ta al'iman iman shi yasa tambaya ta biyu da mala'ika jibril yayi wa manzon Allah wato yayi ta ne akan kalmar al-iman yace ce wa a'laha al-ihsan sannan matakala ta ƙarshe ita ce kalmar al-ihsan ya ce to wa man wasala ila al-ulya wanda yayi kokarin ya haura daga matakalan farko faqad wasala ila allati taliha zai isa matakalar da take bin wannan ita ce ta biyu kaga idan mutum yana matakalar farko matakalar musulunci in yayi ƙoƙarin hawa sama zai kai matakalar imani yace fal muhsinu mu'minin don haka wanda yake matakala ta uku shine wanda ya kai daraja ta ihsani to ya hada siffofi guda uku da farko mai kyautatawa ne na biyu mai imani ne na uku musulmi ne yace wal mu'min muslimun amma mutumin da ya hau matakala ta biyu shine wanda yake da daraja guda biyu mumini ne kuma musulmi ne yace wa amman muslim amma idan aka ce wa mutum musulmi kawai fala ya ji yajibu ya kuna mu'mina ba tilas ba ne ka same shi da imani domin dama matakala ta farko ya hau kaɗai. in ji shekul islamu ibn taimiyya to tambayar mu ta hudu a nan ita ce mecece alamar hawan matakala ta farko mecece alama da take nuna maka cewa mutum ya hau matakalar farko annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ba mu amsa cikin wani hadisi da huzaifatul yamani ya ruwaito Allah ya kara masa yarda imamu muslim ya ruwaito wannan hadisi a littafinsa mujallar na farko shafi na 91 da kuma littafin ibn majah mujallar na biyu shafi na ɗari hudu da da da biyu littafin imamu ahmad mujallar na biyar shafi na ɗari uku da da tamanin hudu hadisi sahihi yana cikin silsilatul ahadith sahiha hadisi na ɗari biyu da da arba'in 246 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ihsuli kullu man talaffaza bil islam duk mutumin da ya furta kalmar shahada ku kirga shi al'umma ta ne in ji manzon Allah cikin wannan hadisi don haka malamai suka yi ittifaki akan cewa wanda ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah wannan mutum ya hau matakalar farko musulmi ne to sai dai kuma in muka koma waccan aya ta suratu fatir alarama ka sake karanta mana ita dai summa awrasna alkitaba alladhina safaina summa awrasna alkitaba alladhina safaina min ibadina فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الضأ ذلك هو الفضل الكبير wannan ayan ta mana bayanin ainihin siffar mutumin da ya hau matakalar farko mutumin da aka ce siffarsa ita ce al-islam kadai mutumin da ya shiga wannan matakala shine wanda wato yake da siffa ta musulmi Allah ya ce thumma awrasna alkitaba alladhina safaina min ibadina da wanne ya fara yace fa minhum zalimun li nafsihi mutum ne wanda ya cuci kansa ashe idan aka ce siffarka siffar addinin ka shine al-islam iyakar siffar da ka dauka ita ce al-islam musulunci to kana da wata siffa da Allah madaukaki ya baka Allah ya siffanta ka da cewa zalimun li nafsihi mutumin mutum ne wanda ya cuci kansa idan ka duba littafin ibn al-qayyim al-jawziya almajirin shaykhul islam ibn taymiya wanda ya rabonsa da duniya shekara 669 littafin sa ad-da'u wad-dawa'u shafi na 98 yace duk wani musulmi wanda yake aikin laifi sannan ya kasa tuba to wannan mutumi a wannan matakala yake matakalar farko matakalar musulunci mutum musulmi wanda yana aikin laifi ya kasa tuba ya bar wannan aikin to iyakansa sunan shi musulmi yana matakalan farko don haka yana nan da wannan siffa ta zalimun li nafsihi ya ci kansa Allah ka sa ba mu bane don haka nan mazinaci da ya kasa tuba a wannan matakala yake mashayin giya da ya kasa tuba a wannan matakala yake barawo da ya kasa tuba a wannan matakala yake munafiki da ya kasa tuba a wannan matakala yake dan bid'a da ya kasa tuba a wannan matakala yake malami da yake fada da suna in ya kasa tuba matakalan farko yake kada ka yi ƙoƙarin bambanta tsakaninsu baki ɗayansu ƙungiyarsu guda musulmai waɗanda suke kan matakalar farko Allah ya ce zalimun li nafsihi ya cuci kansa Shekul Islam Ibn al-Qayyim al shi ma ana bashi wannan lakabi na Shekul Islam yace fa iyyakum wa iyyakum wato ku kiyaye ya ku musulmai ku kiyaye ya ku musulmai kada ku yarda a samu kuna wani laifi kun kasa tuba to wallahi iyakar mutum wannan matakala ta farko wa taubatu ma'rubatun ba'du sai dai kuma kofa tuba a buɗe take idan mutum ya tashi tuba Allah zai karba saboda haka nan mazinaci yana iya tuba mashayin giya na iya tuba barawo na iya tuba dan bid'a na iya tuba sai dai malami da yake munafiki mai faɗa da sunna wannan mutum yana da wuya ya tuba yana da wuya ya tuba saboda Allah ya ba mu misalin sa a suratul baqara yace masaluhum ka masalil masaluhum ka masalil ladhi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihim wa tarakahum wa tarakahum fi la yubsirun Allah ya ba mu misalin sa a cikin suratul baqara Ya ce masaluhum misalin malamai da suke munafinci suna fada da sunna misalin munafikai ka masalin ladis da nara kamar mutum ne wanda ya kunna wuta ana cikin duhu sai ya kunna wuta ka iya cewa ya kafa kungiyar sunna da can ada cikin jahilci falamma adwa'at ma haulahu lokacin da kewayensa gaba ɗaya haske ya mamaye hasken wannan wuta da ya kunna ya isa gabas ya isa yamma ya isa kudu ya isa arewa wa'azin nashi ya isa har kasan Nijar zahaba Allahu bi nurihim sai Allah ya tafi da hasken amma kuma ba shi kadai bane domin malami baya hallaka shi kadai shi yasa a farkon maganan Allah ya fara da mutum daya masaluhum jam'i ne sai ya ce ka sauka da nara mutum daya ke kunna wutar yace to amma falamma aba'at ma haulahu zahaba Allahu bai ce bi nurihi ba sai yace bi nurihim da shi da wanda duk ya bi shi sai Allah ya tafi da hasken wa tarakahum fi zulumatin la yubsiruna sai ya basu cikin duhu duhun ma ba guda ɗaya ba dufai wanda ba sa iya ganin juna la haula wala quwwata illa billah to abin da yasa nace muku ba sa tuba saboda wannan ayan da ta biyo baya sunnun bukumul لا يرجعون كنا كسو منا جوس دان الله كساكي صم بكم عمي فهم لا يرجعون كساكي قدام جي صم بكم عمي فهم لا يرجعون don haka duk wani mai laifi zai iya tuba amma ban da malami da ya lalace Allah ya ce summun kurame ne saboda haka ko ka gaya musu sunnar manzon Allah ba za su ji ba bukumun bebaye ne ko sun karanta sunnar manzon Allah ba za su iya faɗa ba umiyun makafi ne suna gani suna lalacewa suna ɗaiɗaicewa suna ƙarewa ɗaɗɗaya amma sun kama saduda Allah ya ce fahim bayar ji'una ba za su dawo ba Allah ya ce fahum la yarji'una ba su dawowa saboda haka in nace malami fata yana da wuya ya gyaru kar ka yi musu mazinaci sai ya tuba mashayi ya tuba barawo ya tuba dan bid'a ya tuba amma ka bar malami in ya bata idan ka ce gafarta malam cikin littafi kaza an ce kaza sai ce eh ababi kaza ko ai na karanta ka nuna mar abin da bai sani ba to amma kun sa rahamar Allah tana da yawa saboda haka babu mamaki Allah madaukaki ya karɓi tuban munafiki domin in ka koma suratul baqara wannan misali Allah ya kawo shi ne ƙarƙashin siffofin munafikai ka je ka buɗe qur'anin gidanka siffa ce ta munafiki to babu mamaki munafikin ma Allah ya karɓi tubansa amma akwai sharaɗi ka duba silsilatul ahadith sahiha na Nasiruddin al-Albani Allah ya kara masa daraja hadisi na 1979 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan munafiki yana so ya tuba to dole sai ya yi sallah na kwana arba'in man salla lillahi ya yi sallah domin Allah wannan sallah ta ɗauki sharuɗa guda biyu a samu cikinta akwai ikhlasi ba a yi ta don kowa ba sai don Allah sannan a yi ta kuma sawabun daidai da sunnar manzon Allah ba a yi ta da ba an yi ta ne domin Allah kuma a samu ta dace da karantarwar manzon Allah mutum ya yi wannan sallah arba'ina yawman kwana arba'in sharaɗi na biyu fi jama'atin ya yi wannan sallah a cikin jam'i sharaɗi na uku yudiriku takbirat al'ula ya samu kabbaran farko ana so kenan ya zauna a sahun farko ko kuma ma ya zama shine liman to manzon Allah ya ce idan munafiki yayi sallan kwana arba'in a cikin jam'i yana samun kabbaran farko ku ci kutiba bara'ata ne za a rubuta mishi ya kubuta daga abubuwa guda biyu na ɗaya bara'atun minan nari ya kubuta daga wuta annabi ya ce na biyu wa bara'atun minan nifaqi ya kubuta daga munafinci to sai dai fa'in munafikin yana halartar jam'i kenan ko domin akwai malamin da ke da awan shi ne ma shugaban ahalus sunna amma bai tafiya jam'i anya kuwa wannan ma ya samu cimma waɗannan sharuɗa da manzon Allah ya faɗa na kubuta daga siffofin munafinci din kai mu dakata haka jama'a mu ci gaba da bayani mu tsallaka zuwa matakala ta biyu ita ce matakalar imani Allah ya siffanta mana waɗanda suke kan wannan matakala ta imani da wata aya ta cikin suratu tauba aya ta ɗari da biyu ya ce da mu wa akharuna ko وآخرون مرد وآخرون اعترفوا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا أسى الله أن يتوب عليهم إنه والله غفور والله غفور رحيم Allah madaukaki ya ce wa akharuna atarafu bi dhunubihim to akwai wasu kuma daga cikin al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda sun gane suna laifi khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an sun cuɗanya ayyuka iri biyu akwai mai kyau akwai mara kyau ashe kaga mumini yana sabo to sai dai bambancinsa da shi da mutumin da yake kan matakalar farko shi yana gane laifinsa don haka nan yana tuba shi wanda yake kan matakalar farko ya gagare ya tuba ne shi yasa bai kai daraja ta imani ba idan kana laifi kana tuba to ka tsallaka zuwa matakala ta biyu Allah yace ce asallahu an ya tuba alaihim ana fatan waɗannan Allah ya yafe musu wallahu ghafurur rahim Allah mai karban gafara ne kuma mai jin kai anan ne kake samun ahlus sunna ahlus sunna sune mutanen da suka hau matakala ta biyu inji shaykhul islam ibnu taymiya a cikin al'amru bil ma'rufi yace anan ake samun waliyan Allah da kuma matakala ta uku mutumin da ya san ya yi laifi ya yarda da kuskurensa yana kuskure ɗin kuma ya yarda yana yi hadisi ya tabbata cikin silsilatul ahadisi sahiha hadisi na 550 abu umamatul bahili cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara masa yarda yace wani mutum ya yi wa manzon Allah tambaya yace mal iman ya rasulullah menene imani ku ji amsar da manzon Allah ya bashi yace idza sarratka hasanatuka a lokacin da ka tuna ayyuka masu kyau da kake yi sai ka ji daɗi wa sa'at ka atuka sannan ka tuna laifukan da kake yi sai ka ji wato ɓace rai in ka tuna ayyuka masu kyau ka ji daɗi ka tuna munanan ayyukanka ka ji haushi fa anta muminin annabi ya ce to kai mai imani don haka nan ahalari in ka duba a cikin littafin ya ce mutum kafin wato ya cika sharaɗin tuba aka ce annadamu alama fata ko sai ya zama mai nadama ga abin da ya wuce to siffa ta mumini kenan in ya tuna laifukansa yakan ji ɓace rai in ya tuna ayyuka masu kyau da yake sai ya ji daɗi yana tuba to wannan mutumi shine wanda ake fatan Allah zai karɓi gafara zai karɓi tubarsa zai gafarta mishi amma duk mutumin da yake laifi ya ƙi yarda ma yana laifi to wannan mutumi ko ya roki Allah Allah bai gafarta mishi mutanen da suka hau matakala ta biyu sune masu imani waɗanda suna laifin amma kuma suna neman gafaran Allah waɗannan wallahi jama'ar musulmi har mala'iku neman musu gafara suke yi mala'iku suna neman ma waɗanda suka hau matakala ta biyu waɗanda suka hau matakalan addinin musulunci na biyu mala'iku na neman musu gafarar gudun ubangiji mala'ikun ma waɗanda suke ɗaukan al'arshi da waɗanda suke kewaye da al'arshi a suratu gafir aya ta bakwai Allah ya ce da mu الذين يحملون العرش الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون لمن في الأرض ويستغفرون للذين آمنوا ربنا, وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ملائكون سنة من غفر الله سنة شوى كما da الله يبامل bamu labari الذين يحملون الأرش al-arsha سكي دوكا الأرشي wa man da mala'iku da suke kewaye da al'arshi kamar yadda hadisi ya inganta cikin sahih sunan abi dawud annabi ya ce mala'ika guda da yake daukan al'arshi mala'ika ɗaya tag daga cikin mala'ikun da suke ɗauke da al'arshi tsakanin fatar kunnensa da kafaɗan shi idan tsuntsu zai yi tafiya sai ya yi tafiyan shekara dubu saba'in wata siffa da manzon Allah ya basu yace kafan guda ɗaya yana kasa ta bakwai kansa kuma ya ratsa al'arshin ubangiji waɗannan mala'iku guda takwas ne yadda wata aya ta bamu labari a wata riwaya kuma na wani hadisi na Abdullahi dan Abbas yace sahu takwas ne ba mala'iku guda takwas ba kowane sahu wato adadin mala'ikun da suke cikinsa sun fi yawan mutane da aljanu gaba ɗaya sannan kuma akwai mala'iku da suke kewaye da al'arshin ubangiji din nan ma mala'iku dubu saba'in da suka kewaye al'arshin ubangiji suna zagayawa suna tasbihi a bayan waɗannan mala'ikun akwai wasu dubu saba'in su ma suna zagayawa suna tasbihi a bayan waɗannan ma akwai wasu dubu saba'in suna zagayawa suna wato suna tasbihi ga ubangiji Allah ya ce to duka mala'ikun nan kashi biyu da waɗanda suke ɗaukan al'arshi da waɗanda suke kewaye da al'arshi suna tasbihi da bisa godiya ga ubangijinsu wa yu'minuna bihi kuma suna imani da ubangiji sai yace wa yastaghfiruna lil ladina amanu suna neman gafaran Allah ga waɗanda suka yi imani mala'ikun suna neman gafaran Allah ga waɗanda suka hau matakala ta biyu matakala ta addinin musulunci matakala ta ahlus sunna ya Allah ka samu na cikin su ashe kaga ahlus sunna yana laifi kada ka ce baya laifi sai dai bambancin sa da mutumin da yake kan matakalar farko shine shi ya yarda yana laifin kuma yana roƙon Allah gafara kuma yana ƙoƙarin barin aikin amma mutumin da ke kan matakalar farko shi baya yadda ma yi laifi don haka baya neman gafaran Allah Allah ka tsare mu mala'ikun nan suna cewa rabbana ya ubangijinmu ita kulla shay'in rahmatan wa ilma rahamarka da iliminka sun yalwaci dukkan komai faghfir lil tabu ya Allah ka gafarta ma waɗanda suke tuba dinnan wattaba'u sabilaka kuma waɗannan da suke ta bin hanyarka waqihim azabar jahimu ya ubangiji ka tsare su azabar wuta ya Allah ka sa muna cikin waɗanda mala'iku ke musu addu'a me suke cewa a gaba rabbana wa adkhilhum rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim mala'ikun nan suna cewa rabbana ya ubangijinmu wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum ya ubangijinmu ka shigar da waɗannan masu imani masu tuba masu ƙoƙarin bin addininka da kuma sunnar annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ubangijinmu ka shigar da su gidajen aljanna na zama allazi allati wa'atahum wadda kai musu alƙawari ba ma su kadai ba wa man salaha min aba'ihim da iyayensu da suka yi aikin kwarai wa azwajihim da matansu wa zurriyatihim da ƴaƴansu ya Allah ka sa da mu da iyayenmu da matanmu da ƴaƴanmu da muka taru a wannan fili duk mu shiga aljanna suna cewa innaka antal azizul hakimu ya ubangiji Allah kai ne mabuwayi mai hikima ba nan suka tsaya ba addu'an tana nan gaba ne yace waqihimus sayyi'ati ko waqihimus sayyi'at na'am wa man taqis sayyi'ati yawma idhin faqad rahimta wa zalika huwal fawzul azim suna cewa waqihimus sayyi'ati ya ubangiji Allah ka tsare su daga sharrin laifi ka tsare su daga aikata laifuka waman taqi sayyi'ati yawma izin wanda ka tsare shi daga aibu daga wato sakamako na ayyuka marasa kyau a wannan rana ta kiyama rahimta hu haqiqa wannan mutum kai masa rahama wa zalika huwa al-fawzul azim kuma haqiqa wannan shine rabo wanda yake mafi girma mutum ya tashi a filin hisabi a yafe mar kurakuransa Allah ka samu na cikin su to wannan ma mu takaita haka mu tsallaka matakala ta ƙarshe matakala ta al-ihsan domin wannan matakala ita ce ta ƙarshe tambayar mu da za mu yi ta ƙarshe ita ce mecece alamar wannan matakala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da amsa a lokacin da mala'ika jibril ya tambaye shi ma huwal ihsan wace amsa ya bashi yace an ta'budallaha ka annaka tarahu fa ka bauta ma Allah kamar kana ganin shi in baka ganin shi ai shi yana ganin ka jama'a alamar mutumin da ya hau wannan matakala ta ƙarshe shine za ka samu dukkan ibadansa yana yin ta ne baki ɗaya kamar yana ganin Allah sallarsa kamar yana ganin Allah azuminsa kamar yana ganin Allah zakkansa kamar yana ganin Allah hajjinsa kamar yana ganin Allah aurensa kamar yana ganin Allah cinikinsa kamar yana ganin Allah sarautarsa kamar yana ganin Allah sana'arsa kamar yana ganin Allah wa'azinsa ma kamar yana ganin Allah wallahi baya fatan a ce ya aikata kaza domin baya yi da mutane mutumin da ya hau matakalar ƙarshe kenan don haka aƙida ta ahalus sunna an ce abubuwa guda uku ne suke zama addini na ɗaya ƙauli da baki na biyu aiki da jiki na uku aiki na zuciya ka duba fathul bari na ibn hajar al-asqalani mujallal na farko shafi na 90 musulmi wanda ya hau matakalar farko shine wanda ya furta kalmar musulunci amma iyakarsa kenan mumini wanda ya hau matakala ta biyu shine bayan wanda mutumin da bayan ya furta kalmar shahada yana aiki da jikinsa abinda kalmar shahada take hukuntawa mutumin da ya kai matakala ta uku shine mai daraja ta ihsani shi wannan mutum ya haɗa waɗannan martabobi guda uku ya furta kalmar shahada yana aiki da abin da kalmar shahadan take hukuntawa sannan ce waman ahsanu dinan waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wattaba'a ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا الله مدوكك يتي ومن أحسن دينا ويتنبيا ما الله يكي yace shin waye addininsa ya fi kyau mimman aslama wajhahu lillah fiye da mutumin da ya miƙa rayuwarsa gaba ɗayanta ga Allah harshensa ya ba wa Allah idonsa ya ba mu Allah kunnensa ya ba mu Allah kafansa ya ba mu Allah hannunsa ya ba mu Allah zuciyarsa ma ya ba mu Allah shin waye addininsa ya fi kyau fiye da wannan in ji Allah maɗaukaki mimman aslama wajhahu lillahi sai ya ce me wa huwa muhsin yana mai kyautatawa wata ba millata Ibrahim hanifa wannan mutum ya bi tafarkin annabi Ibrahim kenan yana mai karkatowa ga kira na Allah maɗaukaki saboda annabi ibrahim mutum ne wanda ya miƙa rayuwarsa ga ubangiji baki ɗayanta sai Allah ya ce wata kazallahu ibrahim khalila shi kuwa Allah ya riƙi annabi ibrahim a matsayin masoyinsa Allah ka samu koyi da annabi ibrahim kaga mutumin da ya kai daraja ta ihsani shine wanda ya riƙe igiya ta addinin musulunci wannan igiya da Allah maɗaukaki yake kiranta al'urwatul wuska wadda take kai mutum gidan aljanna to ba ka samu riƙonta da ƙarfi sai ka hau matakalan ƙarshe ya zama baki ɗaya rayuwarka kana yin ta ne yadda manzon Allah ya karantar me Allah ya gaya mana a suratul luqman yace wa man yuslim wajhahu lillahi ko wa man yuslim wajhahu ila Allah ila Allah na'am ila Allah haka wa man yuslim wajh mhm ci gaba wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad na'am ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور الله مدوك يتي ومن يسلم وجهه إلى الله wanda ya miƙa rayuwarsa gaba ɗaya ga Allah wahuwa huwa muhsinun yana mai kyautatawa ɗin nan yana ayyukansa kamar yana ganin Allah distan saka bil urwati wuska hakika wannan ya riki wannan igiya mai karfi din wannan igiya ta Allah madaukaki to hakika wannan mutum ya rike ta Allah ka samu cikin su wa ila lahi aqibatul umuri karshen al'amura ga Allah yake in ka duba littafin Imam Bukhari hadisi na 6502 da kuma littafin sunna zaka ga wani hadisi al-qudusi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labarin wata rantsuwa da Allah madaukaki yayi Allah ya rantse ya ce la in sa'alani la u'tiyannahu wallahi in mutum ya hau wannan matakala idan ya roƙe ni duk abin da ya roƙe ni wallahi zan bashi ka ba wa Allah rayuwarka baki ɗaya ya zama kana addini don Allah to duk abin da ka roƙi Allah Allah zai baka annabi ya ce kuma Allah ya rantsuwa ya ce wala in ista'azani la u'izannahu wallahi in ya nemi tsari na zan tsare shi menene dalilin da yasa Allah yake amsa addu'an shi saboda ya kai daraja ta ihsani daraja ta ihsani shine mutum ya kiyaye dukkan sharuɗa na addu'a Allah ya gaya mana wasu daga cikin waɗannan sharuɗa din a cikin suratul a'raf yace ud'u rabbakum ud'u ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب mu'tadin Allah ne ya faɗa da kansa yace mu kira shi zai amsa mana ko yace ku kira ni zan amsa muku sai ya ce to ga sharadi ud'u bukun ku roki ubangijin naku ku kira shi ku bauta masa an kuna tawali'u gare shi tawali'u kuna kaskantar da kai kada ku zama ku ne masu cika baki kar ku zan kuna cika baki da aikin ku mutumin da yake aiki don Allah baya cika bakinsa wa khufiya sannan ku ɓoye ibadarku innahu la yuhibbul mu'tadin lalle fa shi Allah bayi kaunan mutanen da suke ta'adi waɗanda suke wuce ka'ida da Allah ya sanya na addu'a me yace mana a gaba wala tufsidu fil ardi wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa duhu khawfan wa tama sai yace inna rahmatallahi qaribun min al muhsinin Allah yace wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku rika barna cikin ƙasa bayan an gyara ta bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. ya taho ya gyara duniya to sai aka wayi gari yanzu kuna ƙoƙarin ɓata duniya ɗin abubuwan da manzon Allah ya karantar ku yanzu faɗa kuke yi da su Allah ya ce to in kuna haka ba zai biya muku bukata ba duk mutumin da yake faɗa da sunnar annabi yake barna cikin ƙasa bayan annabi Muhammad ya gyara duniya wannan mutumi ko ya roƙi Allah Allah bai biya masa bukata in kaga ya samu ijaba istidraji ne Allah ka tsare mu Allah ya ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha sai yace wad'uhu khawfan wa tama'a ku roki Allah kuna tsoro ko ba a amsa ba wa tama'an kuma kuna kwadayin an karba sai yace mana tuga ga ka'idar ai inna rahmatallahi qaribun min almuhsinina inna rahmatallahi lalle rahama in dai ta Allah ce to tana kusa ne kawai ga masu kyautatawa wani ya hau matakalar farko iyakan addininsa kalmar musulunci shi musulmi ne ya dagi yana roƙon Allah ya hafizu ya gafiru ya rahimu yana ta roƙon Allah Allah ka bani Allah ka bani yana matakalar farko to babu laifi an ce mai zuwa sama ya taka laida babu mamaki dai kaga ya rage hanya ko anya wannan za a amsa mishi yi ƙoƙari ka kai daraja ta ihsani ka hau matakalan nan ta ƙarshe Allah ya ce inna rahmatallahi qaribun minhum rahama in dai ta Allah ce to tana kusa da waɗannan mutane kai mu koma hadisin nan da ya gabata na littafin bukhari hadisi na 6502 hadisin da abu huraira ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi al-Qudsi wanda Allah madaukaki ya rantsuwa Allah ya ci gaba da cewa wa ma taraddatu an shay'in ana fa'iluhu duka duniyan nan babu abin da zan aikata shi in yi wasu wasi in yi taraddudi sai abu ɗaya tak in ji Allah abu ɗaya ne kawai zan aikata a duniyan nan in yi taraddudi irin taraddudin da ya dace da Allah ba irin namu ba saboda laisa ka mislihi shay'un babu abin da ya kama da Allah amma duk duniyan nan babu abin da Allah zai aikata yayi taraddudi Allah ya ce sai abu ɗaya taraddudi an nafsil mu'min ina taraddudi ina wasu wasin ɗaukar ran wanda ya kai wannan daraja ta ihsani ya karahul mauta yana tsoron mutuwa wa ana akrahu masa'atahu ni kuma ba ni son in cutar da shi mutumin da ya kai daraja ta ihsani Allah madaukaki in ya zo karɓar ransa wallahi yana taraddudi jama'ar musulmi ya Allah madaukaki ka sa mu cikin su waɗannan su ne masoya Allah su ne waɗanda Allah yake tsare su daga abubuwan da ake tsoro lokacin mutuwa ka duba akwai wata da'awa da ahlul kitabi suka yi a cikin suratul baqara Allah ya bamu labari wai wa qalu lan yadkhul aljannata ko wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum sai qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ka san ba yau ne aka fara da awa ta baki ba mutum ya cika bakin shine mutumin kirki ba yau aka fara ba wai Allah yake ba mu labari tun can farko ma akwai waɗanda sun yi ashe ne yanzu suna da kakanni ko wa kalu suka ce da kirista da yahudawa lan kula kaga suka kawo lan lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara wai ba mai shiga aljanna sai ba yahude ko kirista to su yanzu sun ce ba mai shiga ko sai ɗan gada-gada sai ce tilka amalihin wannan haba barazana ce da'awa ce irin tasu rabu da su kurari ne na baki kul hatu burhanakum in kuntum sadiqina kace ku kawo hujjojin ku inda kun kasance masu gaskiya to wai da Allah ya tashi ba su amsa daga cikin al'ummar annabi Muhammad kashi uku din nan sai ya dauko kashi na ƙarshe sai ya buji Kirista da Yahudawa da suka yi wannan cika bakin ya ba su martani ya ba su amsa da su yace bala man aslama wajhahu lillahi bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbi. sai yace wala khawfun alaihim wala hum yahzanun Allah yace bala wannan ƙarya ne duk wanda ka jera cewa ba mai shiga aljanna sai shi ƙarya yake Allah yace man aslama wajhahu wanda duk ya miƙa rayuwarsa lillahi ga Allah ya ɗauki rayuwarsa baki ɗaya ya ba mu Allah wa huwa muhsinun yana mai kyautata ibada falahu ajruhu inda rabbihi dan sananan ajiye gurin ubangijinsa ba matsiyacin da ya isa ya je gurin Allah ya sa ya goge wala khawfun alaihim sai Allah ya ce to babu tsoro gare su lokacin mutuwa wala hum yahzanuna kuma ba sa bakin ciki wato rabuwa da duniya ba sa tsoron isa lahira ba sa bakin cikin barin duniya Allah ka samu da cikin su kai ba abin da ke sa mutum ya hau irin wannan matakala ta ihsani wallahi sai ya bi dokokin Allah sai ya bi shari'ar Allah saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya idan mutum ya zama yana kusa da Allah to za ka samu idanunsa baya kallon haram hannunsa baya taɓa haram ƙafansa bai tafiya zuwa ga aikin haram zuciyarsa ba ta tunanin haram kunnensa bai jin haram baki ɗaya rayuwarsa yana ƙoƙarin binciken halal yana ƙoƙarin koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka Allah yake kira mu yace da mu wa anibu ila rabbikum wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an yatiyakum al'azab thumma la tunsarun Allah ya mana kira ya ku jama'ar musulmi musamman taro na 'yan agaji don kar ku zama 'yan banga domin akwai waɗanda suke da siffa na munafikai wai su 'yan agaji ne alhali kuma 'yan banga ne to a kun kuka zama irin su Allah yana kiran mu baki ɗaya yace da mu wa anibu ila rabbikum ku karkato rayuwarku baki ɗaya ku mai daga ubangijinku wa aslimu lahu ku ɗauki rayuwarku baki ɗaya ku miƙa ma Allah من قبل أن يأتيكم العذاب تون عذابا بتزومك با ثم لا تنصرون وإن اللوك تبا أتيمكم با أتيمكامكم الله كتريمو ميكي أقبا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون الله يأتي واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم كيكو قرم بين ما في كاو كارنتر وأبين أكسو كرمكم wato karantarwa nan na addinin musulunci karantarwa ne wanda ya fi kowace karantarwa kyau ku yi ƙoƙari ku bi karantarwar ƙur'ani da na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda aka saukar muku daga gurin ubangijinku min qabli an ce kuma azabu tun azaba ba ta zo muku ba bagtatan a halin rashin sani kwatsam azaba ta zo muku wa antum la tash'uruna lokacin da ba ku tsammani wallahi jama'ar musulmi a ranar tashin kiyama idan kafiri ya tashi sai ya ga mutanen nan al'umar annabi kashi uku nan ga sunan idan ya dube su yana nadama da farko in ya dubi waɗanda suka hau matakalan farko me yake cewa an taqulu nafsun an taqula nafsun ya fi wa in kuntu idan kafiri ya dubi waɗanda suka hau matakalan farko shine Allah yake ce mana ina kiran ku ku yi koyi da addinin musulunci an ta kula na sun tun kafin ranar kiyama ta zo ranar da rai idan wato kafiri ya daga idanunsa ya dubi musulmai sai ke ya hasarta ya kai tona ala ma farratu fi jambillah na sakaci wato sashi na addinin Allah nayi yi saki wa in kuntu lamina sakirina kuma na kasance lalle cikin masu ba'a ina izgili ga waɗannan wai kuma takalan farko ya duba to wai in ya daga ido ya dubi matakala ta biyu fa me yake cewa au ta kula au ta kula la hadani la kuntu min al muttaqin au kula ko kuma Allah ya ce kafiri in ya daga ido ya dubi waɗanda suke matakala ta biyu sai ce lau an Allah hadani da Allah ya shirye ni la kuntu min al muttaqin da na kasance cikin waɗannan masu kiyaye dokokin nan wai ya dubi fa mumine kenan to in yayi manya manya ta kare in ya daga ido ya kalli waɗanda suke matakala ta uku fa me yake cewa taquna hina tara al'azab law anna li karratan fa akuna min al-muhsinin ka sake mana wannan ayan guda aw taqula hina tara al'azab aw taqula hina tara al'azab law anna li karratan fa akuna min al-muhsinin kana mura amma yi hakuri ka kara mana sau daya aw taqula hina tara العذاب حين ترى العذاب لو لي كرة فأكون من المحسنين كي jama'a ku كبرة دون don Allah mu ƙara guda don muna layin zana mu ƙara guda akwai waɗanda za mu yi musu saƙar zana da ikon Allah ‘yan agaji kada ku zama ‘yan banga kuma kar ku zama ‘yan daba’ Allah ya ce to idan kafiri ya daga idanunsa a ranar tashin kiyama ya dubi waɗanda suke kan matakala ta ƙarshe matakala ta ihsani sai ce auta kula hina taral azaba lokacin da ya daga ido in ya waiga kuma sai ga ga nan tana jirarsa. wa burrizatil jahimu liman yara ya duba nan sai ya ga wuta ya duba nan sai ga wasu nan suna kan matakala ta ƙarshe waɗanda suke gaban Allah suna kusa da shi da ce kai lau an li karratan da a ce zan sake komawa duniya waɗanda suke kan matakala ta biyu da na ɗayan nan ma ba zan yi koyi da su ba fa akuna min al muhsinina ni zan kasance ne cikin masu kyautatawa waɗanda suka hau matakala ta ƙarshe la haula wala quwwata illa billah Allah maɗaukaki ka samu cika da imani ya ubangiji Allah ka karbi ayyukanmu Allah maɗaukaki ka samu ci gaba da koyi da sunnar annabi har zuwa mutuwanmu ya Allah ka samu mutu muna cikin masu kyautatawa wannan taro na neman taimako ne saboda wasu ayyuka na addini musamman da aka ayyana da 'yan agaji to fa a gaskiya daga daren nan ya kamata mu fara wato ba da namu taimako yanzu in na ce ga ɗari biyar a matsayina na almajiri ko kuma nawa za ku bada to Allah ya samu dace nas'alullahi al-karim al-mannan al-qadir ala ma yasha an yahdina siratal mustaqima wa yamunna alaina bi sabati alayhi وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته